ที่สามแผ่นที่สิบเก้าออกตามลำดับ มีคติธรรมหัวข้อว่าก้าวตามหลักธรรมมุ่งมั่นสร้างหลักจิตคำว่าหลักธรรมคือทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ให้พวกเราก้าวตามหรือเดินตามมรรคคือหนทางแปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้น มีสัมมาสมาธิเป็นสุดท้าย อันนี้แปลว่ามรรคคือหนทางให้พวกเราก้าวเดินตามมรรคข้าปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ จากนั้นพวกเราเมื่อเดินตามมรรคแล้ว พวกเรา ก็จะเห็น ธรรมะอันลึกซึ้งอย่างเข้าสู่จิตใจของพวกเราที่ว่ามุ่งมั่นสร้างหลักจิตเดินมรรค เข้าไปสู่หาหลักจิตจิตตภาวนาหรือหลักจิตใจ ที่ใน MP3 ทุกแผ่นจะพูดในสองลักษณะก็คือกายกับใจ ในการเดินมรรคก็คือเรื่องสินสมาธิปัญญาสินก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อย สมาธิก็คือความตั้งใจมั่นปัญญาก็คือรอบรู้ในกองสังขารเพราะนั้น MP3 แผ่นที่ 19 ที่จะออกสู่ชุมชนสังคม ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อได้รับไปแล้วให้ตั้งใจฟัง ฟังด้วยความตั้งใจ ฟังด้วยความสนใจเมื่อฟังด้วยความตั้งใจสนใจแล้ว พวกท่านทั้งหลายจะได้ความรู้ในหลักของพุทธศาสนาในแนวความคิด หลากหลายอย่างพูดอย่างนั้นได้เพราะว่าการอาศัยการได้ยินได้ฟังสุตตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการจินตนาการหรือไข้ควรตบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งแล้วกลั่นกรองไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังนั้น ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากจากนั้นอันนี้สงแห่งการฟังธรรมที่พระพุทธเจ้า ที่ได้ท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าอันในสงแห่งการฟังธรรมห้าอย่างหนึ่งผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสองสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้ว แต่ไม่เข้าใจชัด ก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นสามบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าขณะฟังจิตของผู้ฟังจะได้รับความผ่องใสเพราะนั้นถ้าว่าพวกเราฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจ ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือฟังหลักธรรมคำสั่งสอนหรืออ่านในลิขิตด้วยการพินิจพิเคราะห์ไตรตรองเหตุและผลเพราะธรรมะเป็นของที่ลึกซึ้งเข้าสู่จิตใจ เป็นการสอนทางด้านจิตใจ เป็นสอนแนวความคิดของใจ ถ้าว่าใจของเราดีแล้ว ใจของเรามีเหตุมีผลแล้ว ทุกอย่างก็จะดีไปด้วยแต่ว่าพวกเราใจของเรา ไม่มีเหตุไม่มีผล เต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะความรุ่มหลงมัวเมาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็จะ ทำให้ไม่ราบรื่นและทำให้มีปัญหาตามมามากมายแต่ว่าพวกเราใจของเรามีเหตุมีผลมีธรรมาแล้ว มีแต่ความสงบพร่มเย็นผาสุขเพราะนั้นเอ็มพีสามแผ่นที่สิบเก้านี้ ก็จะไม่กล่าวอะไรมาก ขอให้พวกเราตั้งใจฟังสรุปแล้วกับขอให้พวกเราตั้งใจฟังในเมื่อฟังแล้วจะเกิดประโยชน์ กับพวกเราท่านทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังด้วยอำนาจคุณภาษีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครอง ขอให้พวกเราประสบความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวัง ดังปรารถนาทุกประการเทิน